Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari kachabal. Tikulohu ni malek rutil ibech qachalal. Nikara ibech yalanta tikases rupanun rikaslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutijonem rikakchikel cholchi. Parwiri qachabel. Riqabanopal. rikakaslem Rojo kakchikela. Hakare riruchapel Rimaya kakchikel panopal. jun rusamaj rikak chikel cholchi patalutzij rijuyu kanch'ul kinawanqa yaq'allis yetajin yep'ospe konojel ritaqche yeraxexpe yekikot richikopi rumaman yek'atachik ch'ul xkinaqa rijuyu rumax xetanerij q'aq chikiwuch keqachajij kaporohka. man kakupih kari man rumayek k'a ritaqche ruma yek'atzin richenqaya richenqajej q'aj kushla. Kachikel Cholchi, e Kachikel Arika Sheer, e Kachikel Arika Hotai. La utzi Witkat Alar. Hanila ni kaik awo machi veru peba veki kenchu hun kasi honemre. Hak areri rucha pulleri maya kachikel panobal. Hun si linicacuaj chiverish don ojel mulba ve chupamre junta lutigre paro y rica chiquel cholchi rica chiquel cholchiri chivetamanchi jacariri molaj rinusamaje ricachapul chucari capanobal virish nicatzin yischo el pacach chiquel cholchi vichini kutuj el jonna oj por viri cachapul tibanajuni malo útil quischo el pa 42 19 94 88 4219-9488. Hakareri Rajilabaro Yonibar, Rikach Cholchi. Choca, Rishishtikir pa Facebook, pa Bachbuch. Comunidad Lingüística Cachiquel, ALMG. Comunidad Lingüística Cachiquel, ALMG. Harikabi, Ricopa Facebook, Ripa tia tia tichrik achqa nqa jotob'a jalajoj na'oj jalajoj e samaj ri niqab'än badepa kaq chikel cholchi parwi riqa chap'äl parubi riqa b'anob'al janila niqak'abomaj chire re jun nimalaj talutzij re rumano yaq'ij chiqe janta'pe k'aj richin nqaq'axaj babe jun ka'ijqatzij choqa niqak'abomaj chiverix rumaj janta'pe choqa niwak'axajpe jun ikatih Rejun murrere kai aman pechiverish hun si honem shai un kingritat kap lahu keme. Rija a San Juan Zacatepeques, chutzijo huachique para huir al, para huir usamaj, para huir onojel karin la jorja, chin jotayin tapechuch la cater huachulef. Rumari, Majacotuj cachive cacharari chin, yiscojeta imbabe, chupamre hun si honemre, ni chin kerin hakashak a, ni si honem chusipach chique. Puluk Boror para Kashlan y eh, en Babé San Juan Zacatepeques, eh, Pajurocati Namit Shinalush, eh, que la Montufar y Bacamico de Nubachochco, que la Real Wit, de Cajunaya, y Cacal, Huaxaque Cajuna, entonces Jaribari tikirisaren eri nukasle. Tabana utiltat. Tatzijojo a achiquieri tijonika panorat pacaslem. Rikaslan tijoniki ochatachire. Bueno, cacosamberika di proceso de, de formación académica en Caestin y que un derecho cari cachajín como binak y chuka chiquen gajón kabun pakakaslen. Eh, para la educación formal, formal, el es quien copa sistema de sistema educativo de primaria de nivel eh, secundario, de básicos eh, bachillerato eh, un bachillerato en dibujo y construcción choca panimatijo gari en chajiri di de, profesorado, de profesorado en Historia y Ciencias Sociales, y chocar eh, licenciatura en Historia y chacachictijonic, que calesampe, lingüística, epigrafía, eh, proyectos, y derechos de pueblos indígenas, eh, formación, organización comunitaria, Bakamita se jopa chiqueta bana util, a chiquete jonica banorat parviri maya banopal, jetaman chiquijri na ojo coabiquin quijri a chajin. Rumari, ngajota chinatzijota jopa chiqueta banani malo util. Mateo Cheveri kutunik kari di chupari di di maya eh, eh ano bos kari nabehi di kina ohri katit kamama tal vez kari skoh skoh yoke pare hukin bahachin de ca forma de manifestación de fe cari kakopa aslen ankakusah pa aslen ri ri en cuestiones espirituales muy eh, cari que kobi nakin ken tildar cari que ma usta eh babe ka ka onchri ri jun ri valores espirituales ri valores eh, que eh Tokari kari di di karumari kayo ang katik kawen, ang katik ka kakina, eh, kamuni kari ang kachahi, Entonces rumari ka hari kayongan bien no que bueno di di casa mágica di cuestiones formales ri académica y ronohel pero chukan kan kakuaja pa práctica. ri kinaoh ri katit kamama pa ang kachahiri ri kilew ang katik ri kulew kanila matios chave maines kachalalo ave kan katsut chiyalan katsin katsin kan ri mayak ri mayak anopar chuka rikashlam ri richinkiri roh chukan kato elki chuch lakater wach ulev Bakami kayoq bayrichin hakasha honka aitaq qohom kich qari honka aitaq rutsihor. Tosh qohtolimpe, xohtihon bachi krikengritat Ines. Música kikayaru q'ij rikachap'ul riqetaman yoq tzijon paqach'ab'el qetamanchi qak'uan paqak'aslem ni taqb'an panopas. qetamanchi k'ochi yojk'awoman q'ij chi q'ij ruma ojk'is riqak'utu chikibach yak'uala riqach'ab'el riqab'an ub'al koj kikot jantape koj ch'o paqach'ab'ul Tico quizás de cachapel ronojel taqij ronojel nuyari cachiquel cholchic, e cachiquilari cacheel, e cachiquilari Carchiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel Jokiko lumaya lang rumeyo matatinami. Mateo Chiveca chararon marisco babe quiquinchu pamre un Nemre nembre. ruchapul chiquel banobal. Toca chive, virishni bajo y choel cholchi, quishoyon el pa 42199488 9488. 4219 9488. Jacareri rajilabarroyonibal, ricachiquel cholchi. Choca, tibanajunimalogutzil. Birish ni bajo junca eta na oj, tikiralio pa wachbuch huachbuja di Facebook. pa Comunidad Lingüística Cachiquel ALMG. Comunidad Lingüística Cachiquel ALMG, quiere kabi pa huachbuj, pa Facebook. Chuca, yojibil, pa kamayar tikano gt richri choca coja la hotna ohrin ka hotoba. Choca virishni Twitter, choca pa Twitter. Tikanoh arroba kachiquel ALMG. Arroba kachiquel ALMG. Jari kabi pa Twitter. Choca pa Instagram. pa Instagram rosco kachiquel guión bajo ALMG. Kachiquel guión bajo ALMG. Kiri pa Instagram richri rishi Stikir, Yohikano, richri k'ojalajoj taq Ohri ri chupam rejun ihre yohtahin yojtzijón rik'in rima puluk ri makab lajuj keme ri jak'an ntajin utzijoj cheqe paruwi ri de tamab'al choqa chupam rejun inés chin cochinikipun riakuala rialaponi rixtani richin la lakachap'äj pues, lakap'anop'al richinkiri makb'ejtas este tik'isbabe chuchlakaterwach'ulef jak'are xub'ij chqe parubira junk'utuni más que na Más que ri acualar y kikpe y es más que ka eh, conciencia de quitata ribinak ri ka generación gari o más kokos lo que en que quite jota gari ri ri calcual macheta ri di di cuestiones pa kashlan gari o pa naoj macheta ri di di di educación gachi informal macheta ñape pa escuela macheta ñape pa universidades ñape pa colegio choca eh, tienen otros que preparar que, que, oficios técnicos que ¿ah? ya cultivos, eh, construcción, carpintería, eh, arte textil, o mismo arte en sí, va, arte eh, que música, ronogel rire o home, de, de, onil, ronogel tarín que un, que cuenta acá. Eh, canalizar ganga echi ri ri ri calcuar chinta ka ri no ri na ojka man sachta y conojerta eh, otra ka uts em, yoscoge chuis ri huachuleu kin ganga un combinar y actividades kan ketzig na virina big ma ines dite ej ditataaj kota china pompa kikush pakiqari jekovi y chinta jotayin pelakachapuil kikini kalkual Likimi ar. maria lanca tinelka virat. Latkori chiva kami. Yatahina bakashah rejunti jonemre. Taban animal util. Katijoj a arichin yechopa cachabuil. Yatijoj. Tayapi ya chique. Takutuja la jojna oj. Kichiri katit jamamach kiwich. Lichinkierichha. Chuakapij rijesh tikikutapo. Lichinkiririje. maxkik'ixtaj ichin re' jantapek axkakikot rk'iri qach'ab'ül rk'iri qab'anob'al ma inestaban animal ajutzil nohqa tamal chirat k'ij chqa samaj ri yatajin ab'än natzij ojtaj b'achiqe achique samaj ri yatajin che wakami ninab'än apochuaj kab'ij ori ab'anonpe Bueno, va a ver, oje, bakami, cari, ga samajij, quihtaj, achque, nabej, en cosamaj, kikiri, kawinak. para de, de, de Cachabal, parué de, de de, educación formal, es eh, tipo universitario. Y Chucar eh, proyectos productivos y que Kawinac pa que Tinamit. Jari varios estudios socioeconómicos, don proyecciones en Catoche, que sin donde mejorar y, calidad de, de, vida en ese pacachlan Janir Bayo Tajinkin, más que eh, proceso de, de formación, más acción, acción para que para que dinamit, para que para que llorar o para cachoch, cari, Bayo Tajinkin, kin machete, ni nimak aquí. kikin قا قوالا كيكن إشوقي كيشتاني خريب علي نقصمخيخ kari ri أصلا ريقي خول kami e chuka kiri di nimati hobur kari di Universidad Maya Kachikel ke hari ki on pakaka chen kasama ba baru bayar chen bien uts pakak aslen pakatinamit chuka yalankan katsing lichin roh roh winaki katinamit yoxsamujpa Ines, rihak a, nukusahro achalka nu'uritata tama ba, riching, giruto rikach alal. Riching, ricing apo nuk'un apoq pa kiviri kach alal. Luma rich kach alal, nqab'ij apo chive, chiyalan k'atzinel nqatijoj ngati hoki, qi' hoki ricing, chu qa tikir, yeqatoo' apo rikawinak. Makami kayoh berichin hakashahun kaitah kohon kichkarihun kaitah rutzihol. Tashkohtolin peyoh tihon hubachi kirikin rima Inés. Shkohtihon parubiri nimatihobul maya kachikel. Kishkanah kamabeti bana utzil. Jaresh kohtolimpe. at nikatzin nik'atsin jun awuj jun atojtob'enik parwiri qach'ab'el Guacamí, Jacanuj, pa Centro Educativo Comunitario Maya Tijopel Aldea al Tablón solola kilómetro 136, Huahuec Ojunuk Arusamajaj rikakchikel Cholchi. mantamey Catampe, Huahuey Tiquirriat kato Jarejun Rotzijor, Nuyari Cacchiquel Cholchi, Ecacchiquelari Cacheel, Ecacchiquelari Cajotay. Lingüística Cachiquel, Cachiquel Cholchi. Achikero Achiquero na pich Pakachapul vocabulario. Nqab chol choltzij. Nim ixyin Chimanakri ritzijri paqachapil. K'o jare samaj nub'en cholchi richin nk'iyir nkotayin riqach'ab'el. Akuchiyen bilvi konojel rikak'ataqtzij. ya toyon para lab'aj royon ib'al 4219-9488 achike chol achique choltzije k'o. kachabe 4219-9488. Jare riraj lab'aj cholchi. Thank Janela Matías Chiveja chararu marisco peavejik inchu pamre junca tijonembre. Jacarere y ruchapuelori mayaca chiquel mano bal. Toca chive. Virishne bajó junto ik par virica Chapul quiso pek pa 4219-9488. 4219-9488. Jacareri rajela baro yonibal, rica chiquel cholchi. Achique casamagno rica chiquel cholchi. Riquin jobani core junco tunicre kachikal chulchino bunjalajo taksamaj. Babe, ekokach alarri nikiyati honik richin en que tamaj rikachabul. Chokai ko kach alalari yetahin bun jalajoj chopoh na oh pa jalajoj taktinamit. Kiri chuka. Eko chakachi kach alalari bun e jalajoj tak para vir kachabul pa jalajoj Ko Achek asamajre. Kosamaj tak taktsij ritzig rimaqatamanta achkej yaqabi irijek a yetajin kikutuj yetajin kimor luruchiro nojer tajtzij re richin nikinuk apo jun choltzij chuajkabi japo kerichoqa riqach'alal yetajin nkiya tojtop'enik nkib'ün tojtop'enik pajalajoj chqa tajtinamit ri tojtop'enik ren ri richin riqach'alal riqawinaq mah. hampe que tamán para vir gachabuil. Rumapa jalajoch jatak samaj, gikutujo chique. Dichin queri, yenimush, dichin que tamán, ricachabuil. Mirana bajona betamaj choca. Alchque junchik samaj rinubirikach chique cholchi. Tabana util, catoyompa 4219 9488. Dichin queri, Dana kutugel, achque samaj nubirikach chique cholchi. Rumarat chocarat el, Babe, chejai, cachajín caí eh, eh, carreras, no chiré, Cori licenciatura en sociología. Y choca eh, la licenciatura chile administración de empresa con énfasis en emprendimiento. Jari caí carrera a nivel de licenciatura, cachajín, babe. Y haría cachajín cursos libres eh, chiri cachiquel chabuel y chocari... arte textil, chiri tejido de cintura. Hariri di tejonic, aquí kaya kikin kabinak babe. Ajá, cuchiri y tijoshela. pevi. Pues eh, Peche en San Juan, ojo vinac pe a Jarmita, a San Pedro, a San Raimundo, y eh, cri, eh, que molón pequi, y Bacamí, como Bakami está en y de vía Virtual, eh, Rick Ovinak, eh, Pechela, Cobán, eh, Suchitepeques, los Jantapé y Corivinak, Axololá y Coperrequín Babé, porque están en y clases vía Virtual de Rejul Bacamí. Vishi Bandon Chire, Chiniyakan Humur que la Latijonik, la que la virtual, Ostijil Napocho Acabir, Achke y para Parubire pues acabaron eh, apostar que di, di Tijonik eh, permanentemente virtual. Virtual Romar y Vinegri de Cacuane que Beisba Camillo o Kikin. Anuj Yekovi, Matikiriaste Ñepe Babe, Chin de Tijonik de manera presencial. Hariri y proyección un Cabanunapo. un Abomaj, Nkamatioshichirerima, Inés Pulukruma, iru irutig chique. Choca. Kakabo más chiverish, rumashish coge a chupamre Junka jonka tijonembre. Babeca, jo, junca ina oj. Ri yetajin kibun ri rikachalal. Chuich la kateru wachulev. Ketamanchik isamaj la coapoch hawich. Choca tamanchi rojo tikir y ojes la pochuich. Hanila matios chive cacharar rumashish coge a chupamre Chupam rejonka tijonembre. yixqoyoqb'ej bab'ek'a junchik q'iij ri'ajaf nkanaj takan pa ik'aslem yo'q chik Uyik ak'ush juntzij kan nik'asepan ak'aslem rinawoj. Babenita neri tzijonem ruch'abel rimaya kakchikel p'anob'al richindi kakchikel cholchi. Niqaraybej chixkanejtaken jun kaitaq nawoj pan ik'aslem. Janila niqak'awamaj chiwi rumashoj iwak'axaj chupamre jun ramaj ri'. Qach'alal ixqoyob'ej jun chiqb'ij rik'in jun chik qatzijonem.